սոցիալական խնդիրներն է բացահայտում Մարիամ Սարգսյանը։ Կենսախնդիրն է հանրայինի եթերում։ Ողջույն սիրելի ռադիոընկնդիր, կենսախնդրի այսօրվա թեման 21-րդ դարի հասարակական հիվանդություն համարվող թեմաներից մեկի՝ խաղամոլության մասին է։ Այսօր ամենուր կարելի է հանդիպել արցանց խաղերի զոհ դարձած եւ արդեն կախվածության տարբեր աստիճաններում հայտնված մարդկանց, ովքեր ժամանակի ընթացքում կորցնում են ամեն ինչ, վստահությունից սկսած ոչ միայն ընտանիք։ Ինչպես է առաջանում խաղամոլությունը, ինչպես եւ երկուշադրություն դարձնել արատավոր այս երևույթին։ Այս եւ պայքարելու մի շարք հնարքների մասին խոսել ենք Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի հոգեբան խաղամոլության թեմայով Արցախում միակ վերապատրաստված մասնագետ Գեղանուշ Սաֆարյանի հետ։ Սկսած դերահասության տարիքից մարդկանց սկսում է հետաքրքրել խաղերը։ Սովորաբար սկզբից սկսում են խաղալ հետաքրքրությունից դրթված կամ ուղակի ժամանցի համար, իսկ հետագայում դա դառնում է սովորություն։ Հիմնականում բոլոր խաղամոլները ունեն նույն պատասխանը։ Ես հեշտությամբ կարող եմ վերջ տալ այս ամենին, բայց երբ է սովորությունը դառնում կախվածություն։ Շատ ճիշտ արձադրում եք հանում սկզբնական շրջանում լինում է սովորություն, այնուհետև այն դառնում է կախվածություն։ Երբ է այն դառնում կախվածություն, երբ մեր գլխողեղի համապատասխան բաժնում ձևավորում են նեյրոնային ցանցեր, որոնք արդեն դադարում են ենթարկվել անձի գիտակցական վերահսկողությանը եւ ավելի մեծ ավտոնոմիայի ձեռքբերում եւ ընտանիքի անդամները եւ անձը ինքը նկատում զգում են, որ ինքը արդեն կախվածության մեջ է, այսինքն փոխվում է վարքը, փոխվում է էմոցիոնալ ոլորտը։ Հոգեբանը վստահեցնում է, որ բոլորս ենք հակված կախվածության։ Ուղղակի կան այնպիսի կախվածություններ, որոնք սոցիալապես դատապարտելի չեն, օրինակ սննդից կախվածություն կամ, չգիտեմ, հարաբերություններից կախվածություն, խաղամոլությունը, դա հոգեբանական կախվածության մեջ է դասվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հրատարակված հիվանդությունների միջազգային դասակարգման մեջ խաղամոլությունը դիտարկվում է որպես հոգեկան եւ կամ վարքային խանգարում։ Իսկ ինչպես է հասնում վարկային խանգարման, ինչն է ստիպում։ Այս թեմային անդրադառնալուց առաջ խոսել ենք մի շարք անհատների հետ, ովքեր կամ նման հակվածություն ունեն կամ խոստովանում են, որ հաղթահարել են այդ փուլը, բայց բնականաբար իրենց բացահայտել չցանկացան։ Ինչպես են հայտնվում խաղամոլության ճիրաններում։ Ներկայացնում ենք նրանց պատասխանները։ Խաղալ սկսել եմ 12 տարեկանից։ Սկզբում միայն սպորտային խաղադրույքներ։ Մի տեսակ հաջողակ ես զգում, երբ քո կռահած հաշվով է ավարտվում խաղը, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ գումար ես վաստակում։ Նշում է զրուցակիցս։ Սկզբնական շրջանում քեզ թվում է, թե ամենակարող ես եւ այն փաստը, որ կարողացար առանց որևէ աշխատանք կատարելու գումար վաստակել գայթակղումը։ Մտածում ես, եթե այսպես հնարավոր է, ապա ինչու չանել։ Նշում է մեկ այլ զրուցակից։ Արդեն 5 տարի է ինչ փորձում եմ ուժերս։ Ես ինձ խաղամոլ չեմ համարում։ Պարզապես հետաքրքիր է թե այս անգամ բախտդ ինչպես կբերի։ Հիմնականում սլոթեր եմ խաղում։ Նշում է մյուսը։ Այսպես անմեղ թվացող զբաղմունքը դառնում է ճակատագրական թուլություն, մոլուցք, որն իզորո է արժե զրկել մարդուն մղել այնպիսի արարքների, որին պատրաստ չէ adekvat վիճակում, մղել ընտանիքների կործանման եւ ինչեւ անգամ ինքնասպանության։ Երբ եւ ինչպես կանգ առնել, երբ է անձը դիմում հոգեբանի, Սովորաբար բանիքի անդամներն են ուղեկցում, բանիքի անդամներն են բերում այցելուին, բայց այն է նշեմ, որ հիմնականում արդեն ուշացած ոչ սկզբնական շրջանում, բանում խաղամոլության հետ աշխատանքը բավականին ծանր է ու երկարատև, Ինչքան էլ հիմա փորձեմ նկարագրել, դա կթվա շատ հեշտ ու բավականի դյուրին, բայց չէ, ինքը երկարատև ու ժամանակ առ ժամանակ ռեմիսիա փուլով աշխատանք է։ Այսքան հնարավոր է ժամանակավոր լավացում լինի, նորից հետո վիճակի վատթարացում։ Խնդրի հաղթահարման համար նախ այցելուն պետք է կամք դրսևորի, նշում է հոկեբանը բայց այստեղ ամենակարևորը պետք է նշեմ, ինչքան էլ հարազատները, ասենք, այցելուն վերում են, ամենանախ եւ առաջ այցելուն պետք է ինքը հասկանա, որ ինքը ունի կախվածություն, որովհետեւ շատ ժամանակ իրենց թվում է թե իրեն կախվածություն չունեն։ Չէ, դե ես ցանկացած պահի կարող եմ դա չանել, ես ուղակի եմ դա խաղում, ես կարող եմ ինձ վերահսկել, այսինքն երբ այն պահին երբ այցելուն գիտակցում է որ այո ինքը ունի կախվածություն ու ինքը արդեն ուզում է հաղթահարել դա, այդ ժամանակ արդեն կարող ենք խոսել թերապիայի մասին, այսինքն այդ ժամանակ արդեն թերապիան արդյունավետ կլինի։ Արատավոր դրսևորումները դառնում են խաղամոլի կենսակերպի մաս եւ այն, ինչ նախկինում իրեն թույլ չեր տա անհատը, կարծես սովորական իրավիճակը փրկելու երևույթ է դառնում։ Գումարի կորուստը առաջացնում է այն վերադարձնելու անհաղթահարելի ցանկություն, ինչը հենց ձնագնդի էֆեկտով դառնում է պարտքերի առաջին գծիկը։ Սովորաբար այս մասին լարում են շատերը, ինչեւ իրավիճակը ծայրահեղ չի դառնում։ Ամիսներ առաջ մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում կիսեց իր ընտանիքի պատմությամբ, որը աղմուկ առաջացրեց համացանցում։ Էրիկը որը պատմեց պարտքերի եւ պարտքատերերի մասին։ Մեջբերում ենք նրա գրառումներից մի հատված։ Այսօր անդրադառնում եմ մի շատ կարևոր եւ հրատապ թեմայի՝ խաղամոլություն, կախվածություն, հաստավիս պարտքատերեր եւ հոգեբանական ու ֆիզիկական բռնություն։ Ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմից հետո Արցախում լայն տարածում է գտել խաղամոլությունը՝ on-line եւ off-line։ Թեմային չէի անդրադառնա, եթե իմ բարեկամներից մեկն էլ չհայտնվեր նման իրավիճակում։ Երեք Արցախում հերթական ինքնասպանության փորձներ, որը կանխեցինք։ Այո, պատճառը փողն ու հաստավիզ բարդքատերերն են։ Հիմա սուտի լավ տղաները տղայական պանյատներ առաջ կքաշեն, ասելով վերցրելա, պիտի տա, Այո, վերցրել է պետք է հետ վերադարձնի, բայց ոչ մարդուն նվաստացնելով, ծեծելով կամ վախեցնելով։ Դուք պարտք տվողներդ, շատ լավ գիտակցում եք, որ տվյալ մարդն ունի կախվածություն եւ օգտվում եք այդ մարդու խոցելի վիճակից, գումար եք տալիս, հետո օր ու ժամ սահմանում, չվերադարձնելու դեպքում էլ սպառնում։ Թքած ունեմ ձեր տղայական պանյատների վրա, թքած ունեմ ձեր շինց ու գաղափարների վրա։ Ինձ համար մարդն ու մարդու կյանքը բարձրագույն արժեք են։ Պատերազմից հետո Արցախում այս խնդիրը օրորի տարածվում է։ Սա ազդում է հասարակության առողջ ձևավորմանը, սա ազդում է պետության ներսում ամուր ընտանիքների ձևավորմանը եւ վերջապես սա ազդում է մարդկանց սոցիալական վիճակի վրա։ Ոչ ոք ոչնչից ապահովագրված չէ եւ ոչ ոք չի կարող կանխատեսել տվյալ խնդիրն ապագայում կարընչվի իր ընտանիքին, թե ոչ։ Ձեռն գումարը տալը շատ ավելի դժվար է, քան այն գումարը, երբ մենք չենք տեսնում։ Կա այդպիսի հետազոտություն, որ այն ինչ մենք չենք տեսնում, հա, հարցը գումարին է վերաբերվում, շատ ավելի հեշտ ենք, եթե չենք շոշափում, շատ ավելի հեշտ ենք կորցնում։ Նույնը քարտային մեր գնումների մասին կարող ենք խոսել, քարտային շատ ավելի հեշտ ենք անում գնումները, քան երբ արձերը մենք փոխանցում ենք։ Նույնը խաղամոլությանն է վերաբերվում։ Թղթադրամով խաղերը, որոնք անում են դրանք ավելի մեծ դժվարությամբ են, այսպես ասած, տալիս, քան այն ինտերնետ խաղերը, որոնց մասին խոսում խոսում ենք, դրանք շատ ավելի հեշտությամբ են տանում գումարները, անձի հեշտությամբ է կորցնում։ Դե մի տեսակ իր համար դա շոշափելի չէ։ Գեղանուշը նշում է, որ այցելունների հետ կարևոր է արժեքահեն աշխատանքը։ Այո, Մարիամ շատ ճիշտ եք ասում, հենց հոկեբանի աշխատանքի նպատակներից մեկն էլ հենց դա է, աշխատանք արժեքների հետ, այսինքն ոչնչական արժեքների վերհանումը գիտակցության մեջ մարդու օրինակ գումար ծախսելով ինչ ես կորցնում դու ինչ արժեքներ ես դու կորցնում, դու կորցնում ես հարաբերություններ, դու կորցնում ես վստահություն, դու կորցնում ես ժամանակ ընտանիքի հետ եւ այլ եւ այլ։ Ու շատ կարեւոր է որ այս այս ամենը պացիենտը գիտակցի ու ինքը ասի։ Իհարկե հնարավոր է։ Նույնց եմ շեշտում, եթե այցելուն պատրաստ է, եթե այցելուն ուզում է, գիտակցում է, որ ինքը կախվածության մեջ է, պատրաստ է, ուզում է լավանա, այսպես ասած, եթե այսպես ասենք, միանշանակ ստացվում է։ Նույնց եմ կրկնում, դա երկար երկար տևող աշխատանք է, բայց իհարկե լինում են լավացումներ, լինում են շատ երկրներում կան խմբային աշխատանքներ, որոնք իմիջայլոց շատ-շատ օգնում են, հենց խաղամոլների խմբային աշխատանք, որը իսկապես արդյունք տալիս են լինում են նաև աջակցող խմբեր, այսինքն մարդիկ, ովքեր հաղթահարել են դա եւ մարդիկ, ովքեր դեռ հաղթահարման փուլում են։ Աջակցող խմբերի նպատակը նաև որ մարդիկ, ովքեր հաղթահարել են, իրենց անցած ճանապարհին այս հաղթահարման ուղին ներկայացնում են խմբի մյուս անդամներին, ովքեր դեռ հաղթահարման փուլում են։ Սա իրականում մեծ ուժ է տալիս ու օգնում է, որպեսզի ավելի արագ ու այցելուների համար դա շոշափելի լինի։ Այսինքն նրանք տեսնում են, որ այո, կան մարդիկ, ովքեր հաղթահարել են ու իրենք էլ կարող են։ Օրերս խնդրին անդրադարձել է Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը կարևոր թեմա, որին պետք է անդրադառնանք յուրաքանչյուրս։ Այն պահանջում է հանրային առավել մեծ ուշադրություն եւ համատեղված ջանքեր։ Թեև պատերազմից առաջ էլ Արցախյան հասարակության մեջ բավականին տարածված էր շահումով խաղերից եւ ինտերնետ շահումով խաղերից կախվածությունը եւ մեր շրջապատում մշտապես տեսնում էինք մարդկանց ու ընտանիքներ, որոնք ուղակի մեր աչքի առաջ կործանվում էին, այնուամենայնիվ պատերազմից հետո պատկերն իրապես աղետալի է, ինչը միանշանակ կապված է նաեւ հասարակության ընդհանուր սոցիալ-հոգեբանական խոցելի իրավիճակով։ Խաղամոլությամբ տարապող մարդիկ սոցիալ-հոգեբանական անկայուն իրավիճակում հայտնվում են վաշխառունների ձեռքում, որոնք մեծ տոկոսներով գումարներ են առաջարկում, վերջնականապես անդունդը գլորելով օգնության կարիք ունեցող անձին։ Քայքայվում են ընտանիքներ, խեղվում են այդ ընտանիքներում մեծացող երեխաների ճակատագրերը, որոնք լիարժեք ու համերաշխ ընտանիքում ապրելու իրավունք ունեն։ Եվ ի վերջո թուլանում է հասարակությունը։ Ընդ որում այս կախվածության զոհ են դառնում ոչ միայն չափահասները, այլև հասարակության անչափահաս անդ անդամները, վաղ տարիքում խրվելով պարտքերի մեջ ու հայտնվելով անելանելի իրավիճակում։ Նման իրավիճակներն էլ հոգեբանորեն անկայուն մարդուն դրթում են ամենատարբեր աղետալի գործողությունների։ Ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ եթե նախկինում ազարտային շահումով խաղերի նկատմամբ կախվածություն ունեին հիմնականում հասարակության արական սեռի ներկայացուցիչները, ապա այսօր այն տարածվում է նաև կանանց շրջանում։ Հաղթելու եւ հաջողության 1-2 օրինակներն էլ այնպիսի արագությամբ են տարածվում Արցախյան փոքր հասարակության շրջանում, շրջանում, որ գայթակղում եւ օրեցոր ծուղակն են գցում ավելի ու ավելի շատ մարդկանց։ Ինքնին պարզ է, որ ինտերնետ շահումով խաղերի կայքերի արգելափակումը միայն հարցի լուծում չէ, հաշվի առնելով նորագույն տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները։ Խնդիրը նման մեկ քայլանոց եւ մակերեսային լուծում չունի։ Այս մարտահրավերի դեմ պայքարի համապարփակ քայլեր են պետք՝ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, հանրային ազդեցություն ունեցող անձանց, բժիշկների, հոգեբան մասնագետ մասնագետների ուժերի համատեղությամբ։ Պետք է ակտիվորեն խոսել այս բացասական երևույթի մասին, այն հասցեագրելով որպես հիվանդություն եւ այդ հիվանդության բուժման ուղղությամբ իրականացնել թիրախային քայլեր։ Խաղամոլությունը, այո, հիվանդություն է եւ այն հնարավոր է բուժել մասնագետի աջակցությամբ։ Պետք է խոսել շատ, օգտագործելով հանրային բոլոր հնարավորություններն ու հարթակները, ներգրավել հանրային խոսքի ազդեցություն ունեցող անձանց եւ դերակատարներին։ Պետք է խոսել դպրոցներում, համալսարաններում, կոլեկտիվներում եւ ամենուր շուրջ։ Հոգեբանական մասնագետների ակտիվ մասնակցությամբ ձևավորել հարթակ, որտեղ խաղամոլությամբ տարապող մարդիկ խորհրդապահական պայմաններում կարողանան հոգեբանական աջակցություն ստանալ։ Կազմակերպել հանրային միջոցառումներ, ցույց տալով խաղամոլության կործանարար հետևանքները եւ բացառել գովազդը։ Մեխանիզմներ ներդնել, որոնք օրինական ճանապարհով կզսպեն մարդկանց ներգրավվածությունը։ Մենք, որպես հասարակություն, պետք է օգնենք մարդկանց դուրս գալու այդ աղետալի շրջանից, որից տուժում է ինչպես անձն անհատապես, այն այնպես էլ հասարակությունն ընդհանուր առմամբ։ Ողջունելի է, որ օրերս Արցախում որոշեցին պետական մակարդակում, որ արգելափակեն ինտերնետ կայքերը։ Ուղղակի այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ կան հավելվածներ, որոնց միջոցով շատ հեշտությամբ շարունակում են խաղա։ Ողջունում եմ նման մտահղացումը, շատ լավ է, շատ կարևոր է։ Սա ուղղակի սա հարցը լուծում չէ դեռ։ Պարտքեր, ստրես, վեճեր, անընդհատ տրվող եւ դրժվող խոստումներ։ Այս ամենը խաղամոլի եւ նրա ընտանիքի առօրյայի մի մաս է դառնում։ Հույսը որ այս անգամ վերջինն է եւ ժամանակի ընթացքում հակառակը փաստվող երևույթներ։ Այս ամենը բերում են ընտանիքների կործանման, ինքնասպանության փորձերի, երբեմն նաև հենց ինքնասպանությունների։ Ինչպես կարող եք օգնել ձեր հարազատներին, երբ տեսնում եք, որ նա էլ է փորձում հաղթահարել դարի հիվանդությունը, խաղամոլությունը։ Թերապիա ընթացքում ես միշտ շեշտում եմ նաև, որ այստեղ շատ կարևոր է ընտանիքի անդամների աջակցությունը։ Հիմա կարող են ինձ ասել կողքի շատ հեշտ է խոսել, դա շատ դժվար է, իրականում հասկանում եմ, որ դա շատ դժվար գործած, ինք մարդով կախվածության մեջ անընդհատ խաղում է։ Մի մի կողմին նրան աջակցել, աջակցել չի նշանակում գումարով բարդ գումարը բարդքով տալ այլ եթե մարդը արդեն դիմել է հոգեբանի, ընտանիքը աջակցի նրան չարժեզրկի այն հատկանիշները, որոնք նա ունի։ Բնաբար ավելի են արժեզրկում կամային որակները նման այցելուների հետ աշխատելիս հոգեբանի աշխատանքում շատ կարևոր է նաև ապագայի մասին խոսել այցելուի հետ, ապագան օգտագործել որպես մոտիվացնող ռեսուրս այսքան շոշափելի դարձնել ցանկալի ապագան Իհարկե ընտանիքի անդամների հետ սա այն աշխատանքն է, որ կոմպլեքս լուծում է պահանջում, կո միասին պիտի բոլորը իրար օգնելով, այսպես ասած, պիտի հաղթահարենք։ Ես միշտ միշտ կարևորում եմ ընտանիքի անդամների ներգրավվածությունը այս խնդրում, ընտանիքի անդամների աջակցությունը ու մինչև պետական որևէ մշակված եւ հաջողված նախաձեռնություն կստեղծվի, փորձենք ձեր բեկնել եւ ճիշտ աջակցություն ցուցաբերել, որ เป զի մեր շուրջը գտնվող եւ ծայրահեղ վիճակում հայտնված մեր ցանոթները, ընկերներն ու բարեկամները վերջնական կործանման չընթարկվեն։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօր։ Եթերում կենսախնդիրներ, ձեզ հետ է Մարիամ Սարգսյանը։ Կհանդիպենք։